надто попускав і підпускав до свого серця. Ти пам'ятаєш, як він сміявся? Помітивши, що говорить про живу людину в минулому часі, зніяковів. Йому самому стало страшно, похопився. Ну, не думав про себе. Через те й котило його, і крутило, і било об камінь. І, може, один з тих ударів і порушив щось. А що ж ти думаєш? сказав так, неначе Кримчак збирався заперечити. Але Кримчак на те не відгукнувся. Можливо, не хотів підтримувати таку розмову. У цю мить по дорозі, метрів за двадцять від них, проїхала зелена Волга і зупинилася біля дерев'яних сходів, що теж вели до будиночка. З машини вийшов високий, ледь сутулий чоловік років під 60, у темному костюмі і жовтому капроновому капелюсі, з великим букетом жовтогарячих жоржин. Він хвилину постояв, поправив одну квітку в букеті і повільно рушив угору. Так повільно та важко що, здавалося, ніс на плечах жорновий камінь. Його очі були опущені долу. Здавалося, він вдивляється в сходини, боїться на них спіткнутися. У його вигляді були якась урочистість і непевність водночас. Важко визначити. Бачить він їх обох та вдає, що не помітив, чи не бачить справді, вже наперед переживає майбутню зустріч, розмову, а може, й розмовляє в думках, долав сходинку за сходинкою, а чомусь здавалося, що стоїть на місці. Йшов угору, і було видно, що шлях той для нього важкий. Кримчак, який пильно приглядався до чоловіка з букетом, здивовано прошепотів Федоре, озирни стільки непомітно. Огієнко оглянувся, не криючись. Ну, то й що? знизав він плечим. Майдан. Та як же? Я чув, він тоді завдав чимало прикрощів Василю Васильовичу. Постарів. Я давно його не бачив. Через те йде, хоче, щоб відпустив гріхи. Я на його місці теж пішов би. Мабуть, страшно жити, коли знаєш, що тобі провину вже не простять. Це так, неначе в старі часи. Часи то нові, а от ми, та він і не каятиметься в гріхах просто посидять, погомонять, залишить квіти і зніме камінь з душі. В його очах сейнуло щось зухвале і сумно іронічне. Мені один мудрий чоловік сказав совість вона теж під старість карається безсонням. А ти на місці Василя Васильовича взяв би квіти? запитав Кремчак. При чому тут я? вигукнув Огієнко. Я, може, б і від тебе не взяв. Василь Васильович візьме, зітхнув він. Не захоче навіть у такий час завдавати комусь прикрості. І зваж, це зовсім не лібералізм і не безхарактерність. Це чорт його знає що бо ж таки в безпринципності його ніхто не міг звинуватити. Сам знаєш, і наївний, і емоційний. Усіх хотів обернути в свою віру. А як почне натискати, як напосяде, та й хто знає, на чому, наморщив він лоб, добираючи слова, на чому більше тримається все, на доброті чи твердості? М-да потер долонею щоку Кримчак. Це правда.